un travail euh, d'arrivée de traduction, mais c'est un véritable travail d'écriture, de, de, création. Gaskoiera da entzuten duzuena eta lehen aldiz pastoral batean erabiliko duten hizkuntza da. Euskararekin batera Inesa de Gasen pastoralean gaskoiera ere entzunen da, sarnegun bi hizkuntzak presente baitira. Mustrakak frantsesarekin batera hiru hizkuntzetan egiten dituztela esplikatu digu Peio Dibon parte hartzaileak oartzen gira eh, Euskaraz eta Euskara eta Goskoina menperatzen ez dutenek ala ere, be, azkenean komprenatzen dituztela eh, arau edo konsina gehienak uh, eh, frantzesek izanik ere. Baina bon, indar bat egiten denek, uh, denen integratzeko uh, proiektuan. Errepikak aitzina doa zain zuzen, momentu untan zertan diren galdegin diogu pantxika urruti errezentari. Gargietan txartzen eta bertxetak eh, be, eh, heien eh, Eta hortan haide eta haigiri haigi hauai erraiten mo intenzionekin merdutela eman bertxeta ikasteko hobikiago karguan egiten. Itxaro idatzi ditu pastoraleko hitzak eta harritua dela nola parte hartzaile bakoitzak rola ongi bereganatzen duen adierazi digu. Biziki unki da, eh, azken aldean eh, egun osoan egoniz eh, eta mustraka batean, lehen mustrakan, eta biziki unkituan nintzen, eta, eta egia da, jendeak ere eh, emeki emeki bere ganatzen duela tekstoa, bere abaliz bezala Bi gandero elkartzen dira errepikentzat eta erritmo azkartuz joanen direla errandigute aktoreek hala eskatzen baitute.